บุ๊กทู แปดสิบแปด 88. 88. อดีตการของกริยาช่วยสอง Passé des modos 2. Passer des modos 2. ลูกชายของดิฉันไม่อยากเล่นตุ๊กตา Mon fils ne voulait pas jouer à la poupée. Mon fils ne voulait pas jouer à la poupée. ลูกสาวของดิฉันไม่อยากเล่นฟุตบอล Ma fille ne voulait pas jouer au football. Ma fille ne voulait pas jouer au football. สามีของดิฉันไม่อยากเล่นหมากรุกกับดิฉัน Ma femme ne voulait pas jouer avec moi aux échecs. Ma femme ne voulait pas jouer avec moi aux échecs. ลูกๆของดิฉันไม่อยากไปเดินเล่น Mes enfants ne voulaient pas faire de promenade. Mes enfants ne voulaient pas faire de promenade. พวกเขาไม่อยากจัดห้อง Ils ne voulaient pas ranger la chambre. Ils ne voulaient pas ranger la chambre. พวกเขาไม่อยากไปนอน Ils ne voulaient pas aller au lit. Ils ne voulaient pas aller au lit. เขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทานไอศครีม il n'avait pas le droit de manger de glace. Il n'avait pas le droit de manger de glace. Il n'avait pas le droit de manger de chocolat. Il n'avait pas le droit de manger de chocolat. Il n'avait pas le droit de manger de bonbons. Ils n'avaient pas le droit de manger de bonbons. ดิฉันได้รับอนุญาตให้ขอพร Je pouvais me souhaiter quelque chose. Je pouvais me souhaiter quelque chose. ดิฉันได้รับอนุญาตให้ซื้อชุดให้ตัวเองได้หนึ่งชุด Je pouvais m'acheter une robe. Je pouvais m'acheter une robe. ดิฉันได้รับอนุญาตให้หยิบช็อกโกแลต Je pouvais prendre un praliné. Je pouvais prendre un praliné. คุณสูบบุหรี่บนเครื่องบินได้หรือ Est-ce que tu pouvais fumer dans l'avion Est-ce que tu pouvais fumer dans l'avion คุณดื่มเบียร์ในโรงพยาบาลได้หรือ Est-ce que tu pouvais boire de la bière à l'hôpital Est-ce que tu pouvais boire de la bière à l'hôpital คุณนำสุนัขเข้ามาในโรงแรมได้หรือ Est-ce que tu pouvais amener le chien à l'hôtel Est-ce que tu pouvais amener le chien à l'hôtel ในช่วงพักร้อน เด็กๆไม่ต้องไปนอนตามเวลา Pendant les vacances, les enfants avaient la permission de rester longtemps dehors. Pendant les vacances, les enfants avaient la permission de rester longtemps dehors. พวกเขาเล่นที่สนามได้นาน Ils avaient la permission de jouer longtemps dans la cour. Ils avaient la permission de jouer longtemps dans la cour. พวกเขาได้รับอนุญาตให้นอนดึกได้ Ils avaient la permission de veiller tard. Ils avaient la permission de veiller tard.